Comhrá 1. Dia dhuit a Thomáis! Inis dom, an bhfuil na pleananna réidh do Sheachtain na Gaeilge? Dia is Muire dhuit a Orla! Tá siad beagnach réidh ag coiste Sheachtain na Gaeilge anois. Tá cúpla glao fóin eile le cur chun cúpla rud a chinntiú. Tá sé sin go hiontach! Cad iad na himeachtaí atá eagraithe agaibh? Dé Luain, beidh Tráth na gCeist ar siúl idir Bliain 1 is 2, idir Bliain 3 agus 4, agus an tríú ceann idir Bliain 5 agus 6. Tá ar na múinteoirí Gaeilge agus Béarla na foirne a roghnú do Thráth na gCeist an tseachtain seo. Beidh trí fhoireann ó gach bliain ag glacadh páirte ann. Beidh sé sin go maith. Cad eile? Dé Máirt, beidh aoi-chainteoir ag teacht isteach chun labhairt linn faoi thábhacht na Gaelainne ina shaol. Dáithí Ó Sé a bheidh ag caint linn. Labhróidh sé linn ar feadh leathuair a chloig nó mar sin agus ina dhiaidh sin beidh sé ina chathaoirleach ar an díospóireacht, cur i gcéill, atá i Seachtain na Gaeilge. Tá tú féin ag glacadh páirte sa díospóireacht sin, nach bhfuil? Táim, ach táim ar an taobh mícheart. Tá ormsa na hargóintí a dhéanamh, ag rá gur cur i gcéill atá sa tSeachtain. Ach i mo chroí istigh ní aontaím leis sin. Cad iad na hargóintí a bheidh agat mar sin? Beidh mé ag rá gur cuma le muintir na hÉireann faoin nGaelainn. Níl mórán daoine ag labhairt na teanga go laethúil anois agus ní dhéanann daltaí na tíre mórán iarrachta leis an teanga. Dá mbeadh suim ag daoine sa teanga bheadh gach seachtain ina Seachtain na Gaeilge. Argóintí maithe iad sin. B'fhéidir go rachadh Dáithí i gcion ar na daltaí. Dé Céadaoin, beidh Máire Ní Dhireáin as Inis Mór, Árainn, ag teacht isteach ag labhairt le daltaí Bhliain 5 agus 6. Is aoibhinn liom Máire Ní Dhireáin. Bím ag féachaint uirthi gach tráthnóna ar an teilifís. Is bean éirimiúil álainn í agus tá féith an ghrinn inti. Cad a bheidh ar siúl na laethanta eile? Beidh ceolchoirm ar siúl Déardaoin. Tá a lán tallainne sa scoil agus tá a lán daoine a sheinneann ceol Gaelach. Beidh na daltaí ag seinm ar dtús agus ansin beidh Sharon Shannon agus Liam Ó Maonlaí ag seinm. Ceapaim go mbeidh an cheolchoirm go hiontach. Táim ag súil go mór leis sin. Is aoibhinn liom ceol Gaelach. Seinneann mo dheartháir féin an fheadóg stáin agus beidh sé ag seinm sa cheolchoirm. Cuirfear críoch leis an tseachtain Dé hAoine le céilí mór sa halla spóirt. Beidh an scoil go léir ann agus rachaimid abhaile ina dhiaidh sin, b'fhéidir uair a chloig luath. Iontach ar fad. Comhghairdeachas! Tá an-obair déanta ag an gcoiste.